u psalmo prvi, Зоки Сото завършил среда, интересно без да знае защо ке проповеда. Вели вака, Блажен е оној човек што не оди на совет со безбожниците, не застанува на патот на грешниците и не седи во друштвото на развратници. Тук му омилел законот Господов и на законот негов ден и ноке грижливо размислува. Тој е како дрво посадено покрај водени извори, кое својот род го дава навреме и чии лист не вене. Во се што прави напредува. До тука беше благословениот човек. Еве ги сега безбожните обръкнат од тоа. Но не са такви безбожниците. Тие се како правот што го разнесува ветрот. Зато безбожниците нема да се одръжат на судот, нито грешниците во соборот на праведниците. Защо Господ го знае патот на праведните, патот пак безбожнички ќе пропадне, односно води во пропаст. Благословен е првиот стих вика, благословен, среќен. Некој преводи на англиски вика дури човек да му се завидува. Од толку што е благословен и среќен е човек, що не прави три работи. Тај човек не оде по совет од безбожниците, не бара совет од безбожниците. Ако не бара совет од безбожниците, од кого го бара благословениот човек? От Господа. От Господ. Од побожните, од Бог. Од Бог. На кој начин од Бог? Прекословото. Прекословото молитвата, сите отговори са точни. Затоа што Бог умее да зборува преку црквата, Бог умее преку помощни, зрели, нели, луѓе што го знаат Словото, преку Словото кога го читаш, кога се молеш, Господи, одговори. Наместо да одам да бајачни да ми кажат, гатачни да ми кажат, јас барам ти, као благословени луѓе и сакаме. Колку луѓе сакате да бидат благословени? Сите. Сите. Щом сме дойдели, сите сме. Не, надявам се, Марко да е добре е да си кажеш, да, аз сакам от Да се знаеме на що сме, сакам да видам. Значи, ако сакаш да видиш благословен човек, а не да стоиш у болестните, у проклетствата, у слабостите, у немоките, у промашуванията, финансиските дугови и да не ги редам сите опашки на натаму, а за жал би трябвало верниците да бидат най-благословените логи ко некои станат верници, очигледно не скратат некои опашки, некои стари работи, ще се влечкат от стария живот. И навещо да видиме благословени како верници, радостни како верници, луѓе што напредуват, но се отеднаш ке гледаме верници кои што не са радостни, туку скиселени. Кисели без Бог, кисели со Бог. Така ли? Не иде. Дрвено железо не постоя. Трябва да се биде или-или. Или си светлина, или си мрак. Не идат работи. Затоа да се изпитаме, ако сакам да бъдам благословен човек, каде барам е јас мудрост? Кого тоа го пръшу, Совет от кого молам се нама Господи да држам ли го тоа? Ако веки го добивам. Знаете, може луѓето да добият совет от Божите луги, тоа го правиме нели не делат. Лично у разговорите колко се преминува. Може ти да изслушаш най-добрите проповедници, най-добрите съвети и да си тераш пак по-стара да си отидеш дома да си пиеш, да си пушиш, да се коцкаш, да се другираш, да се тепаш, да си караш, да блудничиш. Да. Ама я да има църква. Да. Ама това не ти бъде. Библията, после на вакарска опена, там некъде некой рафт не минува. Библията применета, Библията прочитана, Библията осъдена от тебе, Библията ще я кажуваш, Библията ще я размислуваш. О, има сила Божия от тия е сбор Божий. това ще видим не ли? Тук му обилял закона на Господа, обилял му Словото Божие. Сакаш да видиш променен нов човек? Има ли такви? Нов човек. Амин. Амин. Време е да се применуваме луѓе. Некојаш много знаеме, ама малко применуваме. Се кажам се ден денеска, на времето ако одеш на работа Македонка от бабите преко тази железния мост цепката, шо е тамука, буквално съм се молил натаму, нааму. И викам, Господи, откри ми още некоја нова работа, сакам нещо ново да ми кажеш. Господи вика, ти доволно знаеш, применувай го тоа го знаеш. Беше за кал. А, Упс! Ще казвате ли се откровението, мисля, дека 3.14, кај што вика Сети се каде си паднал, покай се и върши ги пронешните дела. Разбирате ли? Бог знае колко ти знаеш. Само знае и дали го правиш. Точно знаеш дека трябва да го правиш. Дали го применуваш. Избореме за две работи. Било да са десетоци, било да е чистота, светост, личния живот, сексуално, мислите, сборовите, погледите, жалбите, колко работи е да не видим. Сърцето, Бог знае все, няма тайни пред Него. Одеме да бараме от совет, от безбожници, от вестниците, от хороскопите, от професора, шо ми каже, от мушиката, от таа со кафе да погледнем и тоа и тоа, или, викам, не господи, Твоя збор, нищо. друго. Оти, или Исус ке биде Господ на це, или ке биде како хиндуизма еден от 360 милиона божества. Така да не е проблем да купа от 300 милиона, да ставиш уши ден, повик или помолку не значи. Благословен е човек, што не оде, што не бара, што не прашува, ќе отидам, кај има бајачка, кај има гатач, кај има гледалец, кај има прашукалец и не знам какви се не. Има ли некој да го бара, Господа? Неговото лице, не само неговата рака. Благослови, Господи, дай ми. Сакам Твоите сила, Господи. Сакам Твоите благослови, Господи. Да Знаете, за мен е комплимент, ако някой дойде и праща, брат, ти що мислиш за това? Аз размислувам вакана, е, като по-изкусен, като по ако човек на слово, що мислиш? Защото редко, редко се случва такви работи. Човек ще не застанува на пат на грешници. Него е смисъл, они минат тук и ти кажеш, стойте! Тук не е тръга на мирния пат, разбирате? Не застанува више, а, ади и аз по тия патища ке фанам за да не потребно да дойдат болестите, невалите, проклестата, слабостите за човек. А знаете, обично от тия тежки моменти луѓето безбожни ке тръгнат по кледареците, по манастирите, по тия такви, не знам какво да ги речем, по пейспата да ги повтарам, окултните слуги на дявола. И, абе грешни що да правим? Абе глупове е там у Николе, конец да се мота около карпата, за да имам дете. Няма никаква връзка, никаква разумска връзка. Ама умака, луѓето демек секена. Знаете що е най-интересно още е одзгоре, кога ги спробват сите тия работи с обаячите, с гледачите, вържачите. и там некъде накрая ке се сетат ама и некој ни кажа и мало църква, тук тука е нешто Библията. Айде пробваме с Бог. Не знам, за мен е награда. Може да мисля пак какво е за Бог, да видиш ти последното дупче на свирчето. Кай шо, ние ги пробваме сите фазони на дявола и там некой ни каже, па бидейки не работи се това, дай да пробваме с Бог. Па може ли Бог ги помоли? Наводно, тај се мокнил Бог, кой што се знае, се може. Што создадел небо и земја, е създадал тебе и мене, а да пробваме с Бог не тръгне по такви патища, како ще прават безбожниците, како ще прават луѓето што одат у пропаст. Немој како верник да се поистоветуваш со неверните и тие да се враќаш на старите работи, на там кај што си плукнал на блотините, на искапената свиња, пак да се врати у калата. Затоа што Вело покажеш нова природа. Зато сакаше и тия тинейджерите, които ще те фанат сега от тинейджерските години, и ги има изкушенията на младоща и тинейджерките и какво сакат сите. Не е само за тинейджерите. Грешната природа ги влече сите. Ама викам, посебно към младите такива да изпитам. Не тръгай да видиш какво е вайсвец. свет. Тук биди като Исус Христос. Амин. Ние сме за тоа овај свет оставени, за да луѓето посакат да видат како нас, гледајќи во Исус Христос, колко сте слични на Исус Христос. И тоа е можно. Заради тоа што Бог ја изкупи црквата со своите крв. Бог, се ти покая, он дойде да живее во твоето срце. Се е можно за нај кој што верува не се сери от дружството на развратниците или некои према да викат от друштвото на подсмевачите. Но ние ще го изсмеват Бог. Ха, ха, ха! И ти виноваш от църква у Бог и ти почна да се... А ти си богомолец. А, ха, ха! Кой Бог? Нема го никъде. Знаете колко се опият, колко е се побеснят и веки нямат контрола на устата да седеш от друштво на такви кои и самите више не знаят, што правят, што зборат, што плескат ти ги станеш един от нив. Едно детенцето ми ги потринят. Веки няма да те разликуват кой си, шо си. Си те гледам, чеки и аз да гледам там. Айде да разчистиме. Минатото е минато. То, що беше без Бог, е до тук. Ако се го учил да го Исус, не се върти назад, не се враке назад. Оди у добрите работи, кои ще Господ ги има за тебе. Амин. Да, ма телото вика, и аз сакам дечко, и аз сакам девойка. Какво си те, други обаче, заради аз имам право. И аз сакам едно, друго, трето, пето, сакам да изтепам някой. Агресивност ке се поява, не ли? Ми, природна реакция, като те навреде някой. Телесна реакция, ако сакате. Е па тук на тия моменти трябва да се покаже шансата твоя да го покажеш Исус Христос, дека си по-различен от сите други, дека си благословен човек. И дека со твоето однесување можеш да видиш благосо за сите други. Оти, ако станеш едно со овај свет, која е разликата? Е? Яков, 4 глава, 4 стих. Прелюбници, не знаете ли дека пријателството со светот е непријателство спрема Бог? И така кој сака да му биде пријател на светот, му станува непријател на Бог. Защо ги нарекува Яков прелюбници? Затоа што беа одлучили да бидат дел од црквата Христова, а сепак извршија прелюба со светот. Господи, аз само Тебе ке те следам. Ели нали, толкова ги ветова, са водени кръщевание, са покаяние. Дойди, Господи, Ти си пръв у моя живот. И после това е на светските работи, на старите, на... Не е то дека никой, некой няма да падне нито еднъж, него да се свести кога падне. Големината на Давид беше сгреши и никош веке. Затова беше човек по Божие сърце. Не ги повтаряше своите работи. Разбирате ли? и покажуваш колко стане човек Може Можно е да се лизнеш и да паднеш, ама не да се вракаш постоянно, за да стане приятно. било е карта. И пак, и пак, и пак. човек е православния свещеник. Пак, и пак, и пак. Благодат, благодат. А, така. Благодат, ама не е оправдание благодатта за грешение. Е благодатта не е кръпаш, трябва да се употребува стално. Да за да се бришат калностите човечки. Има благодат. Благодатта Божия е голема. Ама я на никой не съветувам да оде до ивицата, до крайните граници, за да не да Боже отиде там, където не трябва, да отпадне от благодат. Първо Йована, 2 глава, 15-17 стих, и тоа некој нарекуваат уствари супер благодат. За жал, много разширено ми с Македония. Да, е дозволено е. Тере, Бог те сака. Точно, хвала Богу за неговата любов. Ако не беше неговата любов, я нямаше да стоим днеска пред вас, стои. По Божията милост и благодат съм тука, да. кај сум, таков како шо сум, свесен за все това што разборам, зборам, се че у мене, после кај вас. Право за мене се однесува, после за вас. Ама фауна на Господ за всеки един от вас също така. То не значи дека, е, киситераме си тераме после 15 минути какво се сакаме, сега какво ги се отиде. Свестност дека се што все се живеем живееме, кажуваме, е пред Божите очи. Амин. Он де е на пато на праведниците. Нали така завършува Псалма доле? Пато безбожнички води в пропаст, ама Бог внимава е на пато на праведниците. 1 Йоанна 2.15 до 17 вели, нали, не любете го свет, нито световните работи. Ако някой го люби светот, любовта на таткото не е во него. Защо се, що е во светот, покорта на телото, желбата на очите, суетната гордост на живото, не е от таткото, тук е от светот. Светот заминува и неговата покорта, а оне кое извършила Божията воля, останува во вечни векови. Тај што изрешува Божијата воля. Не само што се надеваме на Божијата благодат, туку вика, Господи, ја те избра Тебе да те следам, ке исполнам твојата воля за мојот живот. Веруваме ли дека Божиот план е најдобриот план за Твојот живот, за мојот живот? Много по-добро, колкото јас ти може да смислиме, нацртаме и посакаме. Затоа следи го Бог остави след оно гюбре шосегата дръже и те сопира и се плеткаш и опашките ще се влечат от стария живот. Доста! Можем ли да кажем доста беше до денеска? Доста беше, доста беше. Време е денеска Исус да пресече некои работи, да опростаме некъде, да избереме то и да кажем Господи, аз одам напред. Твоята помощ, от Твоя милост. Благословен е човекът не оди да бара своят от безбожница. Не тръгнува по пато на грешниците оти ке стане како е ден от них грешник, не ли? Нито пък да се от друштвото на уния развратници, што сексуално или било какво го смелат с Бога. Туку му омилял, но му омилял законът на Господа, Словото Божие, омилел. Що не праве, видя го първият стих, що праве, гледаме во втория стих. Вау! Како го отфрла светскиот начин на мислење, на однесување на животен стил и го прифаќа библискиот начин, Божиот начин. Овака треба да се живее. Разбираме, ли? Црно, бело, тесен пат, широк пат, светлина, темнина. Добро, лошо, едноставна работа, не? И тук после някой ако рече, бе, я не я разбра проповедта, кажу ми, толкова е едностанно, толкова е лесно. Що трябва, за да се промени човек? Почни да си изпълнуваш Словото Божие. Почни да отчиташ Словото Божие. Кога вече последен път кой размислува за Словото Божие? Кога ми тира последен път? Деня е ноке сборува. Толкова му е битно. Ето едно... <clears throat> няма тук от ветеринарство. Ако кравата се вземе преживака, голдне и пак го повърне, па пак го правят. Преживание, преживане, така се викат. Вракеш и мислата и викаш, чекай ще малко около чека во стих, чуш мъжка да го Вау, има, има нещо. Има по-голема мисъл, има подлава, па вземеш, запиши, па чекай има паралелни стихови. Аха, а чекай имаш и личност от Библията, що живееш и така и почнеш за себе си да си ги вадиш. И се молиш и викаш, Господи, що сакаш ти слово, а що се тесува точно за мене, за преко работа? И отеднъж Бог разкрива толкова много работа, почнува да откровения, почнува разбирание, отеднъж бои, звуци, светлина, музика, долага заради това, що почнуваш да го разбереш и викаш, да, во, може, там е примели во, там е знам. Словото Божие ми ако не го читаш, ако не отвоилаш време, макар 15 минутки от него, какво да имаш разбирание на Словото Божие? Мисля, дека беше там второ Тимоти, кешо апостол Павле вели а, на Тимоти, размисли, що ти зборувам, и Бог ке ти даде да разбереш. Ако не размислуваш за Словото Божие, няма Бог да ти даде да го разбереш. Точка. Едноставно, не? Ако отвориш време да размислуваш за сбора Божий, ќе почнеш все по-длабоко и по-длабоко да го разбираш Словото Божие. Тоа е причината защо некојш намерно обичам, кои рекле браката българи, да бутнам луѓе на проповедалната и да кажам, Милче, следната среда. Зоки, ти после тоа тај зоки, аха, Даниелче, аха, Троянче, точно луѓето се кале на и келе мора да оп, рипнат, и да се отлабочат от длабочините на Словото Божие. Затоа ще ќе копат. И сакајки да бидат благословени за другите, копајки за другите, најпрво самите биват благословени. Мори потврдува се глава, така ли мори? Амин. Затоа што ти си рудар, за да изкопаш, не знам, кила злато, треба тони и тони друга руда да извадиш, там бакари, што се има и викаш не ми е потребна леле, ама яко остих, че леле, вълбил сме, леле, после не служа така, чека да повръзвам с това пример. И отеднъж си възбуден и <laughs> размислуваш и се склопват работите. Съвелечната пропада, че няма връзка с ово, ще го сборува Велес. Господ ми даде синрике. Аха, идеята, добро, изгубената паричка, изгубената овчичка, изгубения син. И точките така ми си наредя Савайле. Клик, клик, клик. Викам, фала ти, Господи. Ама ако не размислуваш, що да оживее Господи? Що да потикне? Размислуваш ли за Словото Божие? Или все още размислуваш за някакви светски работи? Вау, колко би било! Я и моя отечко. А? Или я и моята девойка бегавя в раите. Или и аз да видя мега звезда. Или кашо вика професор, я най-големите дипломи. Или кашо рече там вестника, той то трябва да се направя. Светските начини на размисляване, на успех, шеми. Знаете, има само един, защото всеки ще ти даде точен отговор. Хора го живее живота. Кой е смисълта на живота? Защо си ти тук? И той е твореца на живота, автор. Бог. Он точно знае, защото е създавал тебе, какво да ти помогне, какво да те промене, какво да влезеш в твоята судбина, в Неговия план за тебе. А напочни да го читаш Неговия спор. Почни да размислуваш деня и ноке, почни да сборуваш, да медитираш. Ние ако кажем медитация, повече мислиме на йогисти, на тия нещо ледат, не знам що. И то секоја лоша работа, то сум го заклучил, што е фалсификат од гјавол, преобитно е, оригинално е било Божи изум. И гјавол направи таков изопачен фалсификат и си викаш, не бе, ја какви медитации, бе, не сакам да си имам ја нещо со Библијата медитацията. А у ствар било то толкова бава работа, која што речеме за преживуване Преживанието, преживарите, враќаш, размислуваш, пееш, си кажуваш го на другите, декларираш го у молитва, стој на Словото, викаш, во Слово е за мене, во Слово е за тај, читаш го, запишуваш го, поново го декларираш. Знаете, врака го. Е повторно и повторно и повторно. Затоа вика, благословения човек избира библейски стил. Аха, чекай, аз трябва да се опущам това е бизнес. Що Божието Слово мисля за бизнес со алкохол. Уред ли е, не ли, или бизнес со не знам шо. Цигара. И, и, и сиви коцкарници од форума, и глупави са светските луги, яки ги знам парици. Разбирате ли? Много е лесно така да кажем ние, е, църно-бело. кой ке дойдат сиви зони, кой ке... упс, изкушение големо, трябва мудрост, трябва познавание на Словото, Трябва близина с Бог, Кажеш, ке можеш да чуеш, Господи, що да правам? Лево, десно. Да одам или да стоя? Опа. Зато сетите си, благословен е човек, ще и посовет на безбожниците, да бара за застанува на падо, на грешниците, себе, дружството на развратниците, тук му обилел законът на Господа и от законът Него, деня и нокия се получува. И третата работа со што е он спореден и каков е како резултат на тоа што прифанал библиски начин на живот, Той е како дрво посадено крај воден извор, кој својот род го дава на време, чин лист никогаш не вене. Во се што прави напредува, англискиот збор е таму просперира. Разбирате ли, успева, напредува, намерно не ги избегнувам таквите сбори за точно много луги, тук бяха рационирани и минато просперира. Као да е то лоша работа. я верувам дека нашиот тато небесен го мисля е най најдоброто за неговите деца у всекоя форма. Не мислям само финансиски, тук мислям у връзките, у мегасебните односи, да просперираш у характера, до вчера си бил таков, а сега си таков, до вчера си бил завистник, сега си свободен. Ти напредуваш, не ли? Ти просперираш. До вчера не си имал добро влияние, сега имаш добро влияние. Имаш лошо свидетелство, сега вече нали, добро свидетелство. Успеваш. Усите работа, все що прави напредува, все що прави. Да, контекстът е духовен, там, да читаш, да разбираш. Ама ја верувам дека е тоа е по-широко. Нека Божията любов се обсува на нашия дух, душ и тело. Затова вика там посланието на Юда. Благословен, сакам въседа ти биде добро. Воседа ти биде добро. Твоя дух, душ, тело, да напредуваш усе. Затова верувам дека, кога кажеме да напредуваш, да просперираш, се насува на всеки аспект на живота на човека, включвайки и финансите. Не само да мислим просперитет, това значи и аз сега имам 100 коли, а, 200 куки, огромни пари в банка. Ми, да, колко се сетам кай съм бил, кай съм сега и финансиски съм благословен, какво съм бил без Бог и какво съм сега, да, благословен съм и с кола и с куќа, то не е вистинската мерка от тия сите работи са тукашни, времени на земята. Има работа заради който Бог ме награде влиянието дека јас ќе бидам благослов за Македонија па да ми се явуват од Охрид, од Скопје, од Тетово, од Гевгелија, заради Словото Божие кое што се проповеда, јас ни на крај памет не би го ставил. Јас себе си да си пишам, тоа е мојата желба. Јас молам еден ден да бидам, не сум можел да го измисля. А фала на Господ, Бог избра. <laughs> Бог ме избра, вика, е, ти ги биш. Айде, и аз не сакам да го сопрам тук, сакам това да напредува. Затоа што напредуваме. Успеваме во секоја форма. Може ли съм да мислам дека ќе имаме црква Штип, црква Скопје, црква Велес, Велчево, дай Боже што е ново. Амин. и аз не сметам затоа што ја немам Исусе, може да го потребаш, ја те теолошки 4 години <laughs> факултет комплетирано. Ама Господ вика, да, добар кандидат си, можеш да слушаш, айде, Он ти дава. И ще за много други работи Господ дава помазанието, дава ги благословите. Затова, ако аз съм мъжът, ти си още по-добър кандидат, кандидатка. Ама сърцето ще го любя в верността. Прямо Бог. погледа на тия някои работи. Разпинали са старите работи, посветили се на Словото Божие ден и науки, ако си се укоренил като дръстото там, гледате го каде? По Библията, тенген опит. От църквата заедно сите червени, жълти, бели, пегави, заедно да славим Господ. Молитвата, приятел семейството. Те са работи, осведочението и аз ке кажа. ли? Нали? Не може да ти изкорене, не знам каква и да е добре. И Господ може ти твои зависности, проблеми, болести, проклества, немаки и други работи, и ги реши баш така. Бог може. Бог сака. Колко ти си спреме да кажеш, Господи, и аз го направя моята, за да биде чудото днес, утре, гайдат, и аз го направя моята. Така да, айде ние да не бидеме супирачките с нашето неверие и с нашите каменчиня, да трупаме там на Божите благослови, благослови тук напротив да ги ослободим да довагаме. Дръво, е посадено покрай воден извор. Дръво ще е покрай воден извор, всеки пат ке има зелени листови, всеки път има плод на време. Затоа што ти си и твоя живот иде од Бог, не иде од овај свет, не иде од... Дори твоята плата, ако сакаш и ако работиш у фирма, не иде од газдата, од конфекцията. Ама газдата на мене ми дава. Смените го толкова размиславайте. Бог може от било кого, от коя страна да те благослови да се погрижи за тебе. Ти работиш към газата и ти си платен преко газата от Бог, за това, що крайният извор на твоето сладование е Бог. Амин. Ако и газата го няма, ако се затворя конфекцията, ми ще направим, затвори се дукана, Господ сладува. Амин. Ми не сме останали гладнички, кой ще гледате по нас. Тук сме баш за мотика и още повече активни да видим. Няма депресия. Да, да. тика и няма депресия. Няма депресия, да. Най-добър лек за депресия. Че ли сте мене и се ще прави напредува. ли нали сакаме да видим такви? Да. Секојш болни со живот, секојш плодоносни, секојш на време работите и успешни у нова. Знаете какво викат за некој човек, абе, тази се ще фане, златни раци да има, се успел. За мене той е слика или зборче, кој што треба да се носува пред се на верните луѓе. Ами, браки и сестри, да се носува за тебе и за мене. Можеш да го кажеш, во слово се носува за мене. И аз съм благословенен човек. Че полно живот. Плодоносен. И се што ќе добрам ќе успее. За да ви на Божия слава. Амин. Имаш ли нещо себично тук? Не. Защото вика на Авраам, ке те благословам и ке го прославам Твоето име. Какво може Бог да не е ке го прославам на Авраам името? Чекаме малко, Господи, ти грешка да не... Нали трябваше Авраам Твоето име да го прославя? Ама ако найде човек, че ще сърце го любят, Аврам, таткото на верата, ще все сака да го прославя Бог со својата вера. Тај ќе се прославе од Бог, ќе биде прославен од Бог, разбирате ли? Затоа што е веќе се едно. Бог главата, црквата, телото. Така да, да не ги отдаме работи. Одеме натаму, кажам се само дека еден пример на Воя и Јосиф. Буквално, тие што беа началници негови, гледа дека Бог беше со момчето Јосиф и се што ќе пазеше все, што ги работеше, успеваше, просперираше. Йосиф у затворо напредува. Йосиф кај Потифар напредува, успева, просперира. И па и го сакам таа благослови луѓе, сакам го благослово на Йосиф, на добри управник за Македонија. Ели, тоа што го сакаме да бидеме Јосифовци и многу други гласници за Македонија, затоа Бог сака да не благослови како верни управници, надена се почувајќи со финанси, со време, со тоа што веќе имаш, ќе решире работите за да бидеш благослов за Македонија. Инаку, останеш да тапкаш у место со години, со години и се таму и таму и врти се, врти се, врти се, уистите кручиња. Разбирате? А зачарани от Кършовика канала, трябва да се скръши еднаш. До тебе е ти да кажеш, доста е, за днеска беше, точка. Инако, може от тук да се отидете и да кажете, Нова проповед, брат, фала, супер. Да, ма яки се радувам, дека не е само приятна за слушанието го и мало ефект от твоя живот. И аз да ви видам вас, благословени по от благословената църква, ще са благослов за Македония не само благослов приятно, туку канал на благослов. Ке видиш благословен, за да бидеш благослов. За секаде кај што бидеш. Кај црпе силата, црпе директно од Бог. Може ли да прериме накратко само какви са неверните? Видете ги комичната ситуация, айде сега да видим на бързина. Не са такви. Не са ни минавалци, не са на нищо. Не разпоредва. Не са такви безбожници, те си као плева или прав, що веданя бе. Замешувате доле сликата. Плевата, сламата, но веки има ли некои друг сбор на македонски? Трябва, че помагайте. За плева. Само той е люш питал, но не плодният дел от зърнето, що е около пшеницата, разбирате? А? Люш. Как ова нещо ще расне собственицата, вода съмишното, буквално со плеват. Човекът ще прави прла е високо за ветъра да отвее, а штърното ти е по-тежко, паѓа е пак на гумното тук, нели? Ветера го отвее се оно, или аз ги речам е най, кой што не е плоден за Бог. Ветера на пропаста ќе го отвее и от църквата, секој нај не е плоден за Бог. Упс! Това са сериозни сборове. Да. да, ама! То е Слово Божие. Ако си щамен, тук ти трябва да видиш плоден, да видиш жито, а не плева. Братко, сестро, биди плодно твоя ще има зелени листови и всеко своя плод го дава на време и се ще прави напредува. И аз го посекувам, за тоа, проповедам, за това викам, за тоа што сум. Верувам благословен човек, не срекен само, тук благословен от Бог да го разнесувам во Слово, да и другите бидат благословени. Давид ще би джин, сакаше да ги научи и другите да убиват джинови. Тук беше другата големина на Давид. Не оскртаеш тоа за себе. Дори се уверя, отиде там още 4 каменчиня, 5 кола над нас, знаеки дека Голият има още 4 браки. Не случайно са и бройките, и каменчинията, и деталите от Библията. Все си има причина защо е стоено там. Нека да налетат на голият браката, е я да ги видам. От тук са брачката, няма шанси да ги промашам. И цвекнам, сите ден по пет души има да паднат доле у името на Господ, изриливия Бог. Учиш име да вагим аз. Вау! А? Одеш Давид со вера. Вај вика, шо бе, ти почили сум јас тук со стап, со прачка на мена. Не са такви безбожниците. Не са такви безбожниците. И да дойдат от църквата. Днеска ги има, утре ги няма. Проблемите, грижите, болестите, потресла за слабост. Иляве една причина и ви наведат защо не можат да дойдат на църква, защо не можат да читат Библия, защо они не може да се молят. А я упорно ке бутам и ке викам от църквата в среда, има ли още някой, ще не се е молил? Айде, молите се, молите се сега! Сега е вашата шанса да се молите за този шок. Тук от църквата някой не се научи да се моли. Няма да знае колко дойдат дневници. И праша ги дали, ке почне да хуле от тия моменти да вика, ако имаш и Бог, защо на мене Бог ми се случи? Или совера, каже, че Господи, не разбирам защо случило се това, ама ти можеш да помогнеш, ти можеш да изцелеш, ти можеш да промениш. Ами. А яко добър пастор, ке видам мака глас от пустината и ке вика, ке вика, додека държи гласо, ке вика, немайте да видите безплодните, видите житото, Петър сигнализатор безбожниците нема да се удържат на судот, нито грешниците в соборът на праведниците. Не може да се удържат нито на судният ден, него ќе застанеме пред Господа безбожниците. Стои добър човек да се приспити, що ме влече свето, парите, телесното, дяволското, материалното или ме влече Словото Божие, Духо Божие, браката, църквата, молитвата, Бог един ден застанем. Сега има разлика. Църквата ке видиш Исус Христос от тази страна. Неверните, кои ще не определя своя живот, ке стават пред трона на судо. И що да кажат, Господи, аз слуша една обава проповед, ама не поверувам. Господи, аз чета една обава книга или Библия, ама не поверувам. Господи, аз не знаех какво да се молим. Нямаше кой да ми обясни на толкова емисии, на толкова проповедания, на толкова штампани книги, на толкова трактати, на толкова сведоща от брат, от сестра, помощ, по една или от друга форма. И луѓето луп, као крушки. Ама, пала Бога дека благословените не са такви. Они ќе бидат со Христос от друга страна. И некој ќе застане и ќе каже, «Е, Господи, и аз му споргла за Тебе на тен човек. Да се покая и невините няма да се отдържат, но имат спор на ден. Нито от църквата, не знам дали забележат, нито от църквата. Гледате какво някои души ще дойдат и се отидат. Тук на земята, а ще да пана. Судо да се отдържат. Различни пътища и вечност, защото Господ го знае патът на праведниците. И те, велико, некои од преводите е по Господ, де е нападот на праведници. Пазот пак безбожнички ги води во пропаст. Или каш читам кога пато ми ми ќе пропадне. Пато не пропаѓа, ама води у пропаст. Тоа тук у си има случувано. Лајица беше постирала едно време, дупка, два-три метра од еднашка со колата. Не знам што е било, дали вода, подводна дали или нещо друго, ама штрак, пата пропадна. Гледате ли как прави от един грешец и друг правец и тук на оваа земя и в вечност. по понапати когато сборуваме на по по-младите, на, айде да кажем, тинейджерите, тинейджерите и другите, не можеш да дойдеш дълго време с неверник връзка, защото што он ќе ти ќе ти ке влечеш на Амон, ке те влече Атаму. Кой ке победи? Некъде ке мора да пукне връзката. шо е пояк. шо е пояк. И аз верувам дека Господ е пояк, ама прашам колко е яка, верата на те, колко е любов. Така да и покрай тоа шо Бог е пояк от дявола. Можна е децата ѓаволски да ги одвлечат децата Божия и за жалко се случувал у грех, лопат и усе какви работи. Защото Бора Бог точно не сакам такви работи да се случват. Не сакам нито на моите деца, нито на духовните деца, нито на това църква да остане да си ги носят товарите. Всякам да излезем и да биеме насмеяни, радостни, от Бог, благословени, успешни усе. Защото си знаят, крайната победа е моя. Ако не знаете какво завършува филмът, прочетете последната книга Откровение, така да ги видя много по-ясно. Ние сме на победничката страна. Амин. Ние оставим веки изхода. Пала ти, Господи. Хайде да ги повторим на на работа. Опа. Благословения човек не се съветува с обед Божиите, а с Бог по молитви преко zbora Божи Библията. Ќе се памнем, не е не ли? Не оди да се суетува с безбожници. Не бара совет от безбожници. Бара е от Божите луѓе, бара е от Библията, бара е от Бог. Боже Господи. Не се подава на влияние на грешниците, ако може он ги влияе на не ли? Нали? А на Божия збор, защото има библийски начин на живот стил. Затова викаме дека чита, размислува, медитира, декларира, моле, стои на Той, Господи, Бое Твоето Слово за мен. Не се до друштото на ние, които се подсмеват на Бог, за да не стане никой един от них, а обратно. Он е секојаш собор на праведниците. Јас сум праведник, можем ли да кажем? А тоа е собор на праведниците. И јас, Божите очи, сум праведник. Алелуја. Он е срекен, благословен, радостен или къщи викат преводите да му се завидува, благословен човек. И стои, викат, що се смеят, бе, що пари ли дава там да одат на църква, що е работата, и никога копки, защо шо мислите, дека парите са очигледно, за пари одат там. И затова, ако ви трябва още тия трактати с опарите да им дадеме, да ги направим и ни срекни, бъде милион долари с Обама, сега зоки штампа с и Доналд Трамп. Значи благословеният човек е близо до Бог, има близка връзка с Бог. Какво дърво до река, откъде ще отцърпе живот. Ей, нали, зелени листови, постоянно плоден. И все, ще му е потребно. Успева, все, ще се зафани. Благословеният човек, айде бе, все, ще прави успева, бидейки е воден от Бог. Бог внимава на неговите патища. Все ще прави успева. Ја верувам дека опол се може може моя живот и аз верувам дека е може да се отваря в вашите животи за Бог да не се чуваат погрешни чекори в живота. Погрешни избори. Некои ще работи може да ти изгледат, вау, супер, во е правата работа, во може да од Господ еднаш нещо шкрипи от тебе и вика, а, а. Биди сигурен, суветуй се, моля се, чите, за да се ще правиш да успее. И последното ако има вечна награда, бе, ќе има вечна награда, ќе биде прифатен од Бог и верните, нема да биде засрамен како ние. Не сека намерно додам какви са неверните, затоа ще ќе бидат отфрлени, засрамени, осудени на судо Божи, нели? Затоа што биле безплодни. Заедно се представите сега само само некогаш кога кажувам, шпекулирам, викам, стајте се малце на местото на еден неверен човек. Не знам колко пари да си имал, колко шанси да си имал и накрая сванеш дека се е било заловно без Бог. На празно проживян живот, дека оствари се само плева, кој ще ги биде отдувана от ветър, накрая изгорено пеколо. Ама тук на земята може да си градил, не знам, царство, бизнеси, империи, пари, за генерации оставено, без Бог. Не луки вода пропаст. И си викаш, и за кой живея аз? За себе си? Защо го проживя? За джабе? Няма смисъл. Напразно. То чувство само да се ставам у кондурите на неверен човек. Вика, ух, тежка работа. Искрено ви кажу. Не можем, тежко ми е да се замислям от кожата на такъв човек, а хамо ли па да бидам такъв човек. Сто можем от все сърце оние кои што от това вече дека се уште не знаат каде стојат, јас ве поканувам после дојдите напред да се молиме да го прифанете Господ Исус. Немојте да промашите ниту еден ден да живеете без Господ Исус. Нека да бидете препородени, нови луѓе, благословени луѓе, со променет живот. Едноставна работа, но што Бог го сака има и верни, които все още гледат опашки в своя живот. Има причини защо не успяват. Все още има напади от финансите, напади от плановете, от бизнесите, от здравието, не знам какви не работи. Време да се сечат, сечат, сечат таквите работи, да се покая човек и да то биде шкъпнат. Благословения човек го отвърла, ги е отвърла. Го отвърла света от и сатаната. Благословеният човек го прифаќа библискиот начин на живот и постојано размислува за Бог. Нели? Така пишуваш во Благословениот човек, неговата награда на онека од дрво поседено покрај воден извор, секваш полн со живот, секојаш плоден се што прави успева. Значи наградата негова е тоа да биде благословен, да просперира споредба како со дрво. Павло и какви са безбожниците, видете там 4-6 стих никой не посекува да се фокусираме на тия. Айде да се изправим тук, да се помолиме. И тя завръща на службата, защото ще още еднъжка предизвика. Не оставайте, железото се до дека е жешко. Немайте да се замирите от тук с чувството, аз съм промешен човек, промешена личност. Моят живот е на празно. И аз съм живял толкова години за чара, за себе си, пропастено здраве, живот, време, финанси, под проклетство, под осуда, а па още и вечността пак тоа. Време е днес да ограбнете живота во полнцо благослов, ще Господ го нуди. Благослов у форма връзка со Бог, у форма приятели от църквата, благослов у вие други работи ще предходно ви наведено. Аз помоляме. Татко Небесен, аз те мога, да Твоето Слово, Твоя Слово ще го спорва, нищо по-малко, нищо повече. Ти да го запечаташ в сърцата, совест на всеки приятел, брат и сестри. Боже, не давай тук да излезат неспасени души. Не давай да излезат изгубени души, ще не знаят защо живеят в тази. Господи, не давай дори и верни, що все още имат области на проклество в своя живот напади. Господи, молиме те от тук луѓето да излезат полни со радост, полни со благост, Променете в Твоя дух, освежени и напопани, силни да го носят помазанието на Тим. Господи, до своите домове, до своите приятели, до своите работни места и да бидат причина, катализатор за на града на земята. Сто тражим Господи, Твоя дух, дух на Пробуда дух на светост, дух на предаденост на Тебе, любов и верност на Тебе, Господи. Кај шо со очите на верата ки видиме шо светот, дявол и телесната природа ни нуде и колко е тоа безвредно споредба со нощо ти ни го даваш безплатно. тоа Боже дава откровение на всеки брат и С тоа бараме благословен църква, благословени люди, за да бидат причина за благослов на нацията, на земята, по семотното име на Господ Исуса за слава на Таткото Сина и Светия Дух. Нека да заедно кажем Амин. Амин. Господ е